martxoak bi gaur astelena da eta u albistegia duzu berrio zari irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi Bai garasi Sahara eh, resistentziaren 40garren urte urrenaren alde kontzentrazioa Sajarar Errepublika Demokratikoaren askatasuna aldarrekatu eta Sajarar herriaren erresistentzia laguntzaiko larun batean 100 bat pertsona beldu ziren Iruñako gaztelu plazan hainbat berrio hartar izan ziren bilkura urretara hurbildu zirenak aldi berean Hasana Halia Saharar gazte aktibistari asilo politikoa eman die zaioten exigitzeko. Morez jantzitako astea izango da, hau garazi. Martxoak zortzi emakumeen egun internazionala ezpide harturik berdintasun sailak aste unetarako jardun programa gozagarria prestatu du. Aste azkenarekin zinema espainoleko feminitate eta maskunilitateen inguruko liburua aurkeztuko du Maria Kastejon egileak hostegunarekin Maider Galartza ipuin kontalariak bisai oskeniko ditu bata gazteleraz eta bestea Euskara Utxean, larun batean eguzki plaza, morez jantzi eta herria alaitu asmo zainbat jardun izanen dira, emakumeek egindako argazki erakusketa aterako da lehenengo kalera. Igandean martxoak sortzi zaki berrio zartarrak iruñako manifestaziora abiatuko dira amabiak jota eskualdeko herritarrekin eskutik aldarri berak zabaltzeko. Eta azkenik igande atxaldean antzerki bat izanen da gozagarri. Divorziadas evangelikas i vegetarianas izanen zuzenekoa, azken hau berriozarko musika eskolan ikusgai izango dugularik. Estrobit argiztapena tailerran atxot gutierrezen eskutik. Berriozarko argazkilarien bergazki kolektiboak antolaturik eta anatxo gutierrez ezaguna den erreportari grafikoaren laguntzarekin monografiko bat prestatu da martxoaren hogita zazpi eta hogita zortzerako. Estrobit eta flash argiztapenak ikasi dira amar urduko iraupena ezango duen tailerrean. Interesdunek info abildua bergazki.net elbidean ezena eman beharko du dute jardueraren prezioa, irurogita urekoa, izanen da bergazkitarrak ez diren entzat eta kolektiboko kideek aldiz berro eta mar euro ordainduko dute, adi izen emateko purua mugatua izanen baita. Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kiroleen atala konteguzu garazi. Gazteak berrio zarko zelaian San Ignazioren kontra lehiatu ziren hiru eta bat her regionalean mutilak partida irabazi zuten ere bat eta huts lezkairuren aurkakoa kadete kategorian ataldekoak huts eta huts berdin duzuten eta betaldekoak galdu bi eta huts lehenak mendio aurka eta bikarrenak aldiz burla desen kontra kontra lehiatu ziren eta horixek beraz berriozar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebukaerako emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea du goren, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, berezek egunaren bigarren partean, non neuri txekia gindezakeen, ego mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da, atxaldean iparro sagaira aldatuz, temperaturei daukionean, minimoak gutxi igo eta maksimoak gutxi jaitsiko dira, beraz gaur ere epeltasuna mantenduko da izpide. Eta hau izan da guztia gaurroko albistegiari daokionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu zorrotzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música